บุ๊กทูสามสิบเก้า 39 39 รถเสีย Araba arızası Araba arızası ปั๊มถัดไปอยู่ที่ไหนคะ Bir sonraki benzinci nerede? Bir sonraki benzinci nerede? ยางรถของดิฉันแบนค่ะ Patlak var. Patlak var. เปลี่ยนยางรถให้ได้ไหมคะ Tekerleği değiştirebilir misiniz? Tekerleği değiştirebilir misiniz? ดิฉันอยากได้น้ำมันดีเซลสองสามลิตรค่ะ Birkaç litre dizele ihtiyacım var. Birkaç litre dizele ihtiyacım var. ดิฉันไม่มีน้ำมันเบนซินแล้วค่ะ Benzinim bitti. Benzinim bitti. คุณมีแกลลอนน้ำมันไหมคะ Yedek bidonunuz var mı? Yedek bidonunuz var mı? ดิฉันจะโทรศัพท์ได้ที่ไหนคะ Nereden telefon edebilirim? Nereden telefon edebilirim? ดิฉันต้องการรถลากค่ะ Bir çekici servisine ihtiyacım var. Bir çekici servisine ihtiyacım var. ดิฉันกำลังหาอู่ซ่อมรถค่ะ Tamirhane arıyorum. Tamirhane arıyorum. เกิดอุบัติเหตุ Bir kaza oldu. Bir kaza oldu. ตู้โทรศัพท์ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนคะ Bir sonraki telefon nerede? Bir sonraki telefon nerede? คุณมีโทรศัพท์มือถือไหมคะ Yanınızda cep telefonu var mı? Yanınızda cep telefonu var mı? เราต้องการความช่วยเหลือค่ะ Yardıma ihtiyacımız var. Yardıma ihtiyacımız var. ตามหมอให้ทีค่ะ Bir doktor çağırın. Bir doktor çağırın. เรียกตำรวจให้ทีค่ะ Polis çağırın. Polis çağırın. ขอดูเอกสารของคุณหน่อยค่ะ belgeleriniz lütfen belgeleriniz lütfen ขอดูใบขับขี่ของคุณหน่อยค่ะ sürücü belgeniz lütfen sürücü belgeniz lütfen ขอดูทะเบียนรถของคุณหน่อยค่ะ ruhsatınız lütfen ruhsatınız lütfen Thank you.